та Андріні прибули з Африки і, чекаючи на інший літак, жили в артелі. Куди вони летіли? До Австралії. Це подружжя промисловців, що оселилося у Канбері. Дальбуа вихилив склянку до дна. Ви знаєте їхні імена? Він несподівано став збуджений. Я пошукав у кишенях свій записничок і, нарешті, знайшовши, швидко прочитав Жіль Карпов і Катрін Жюрар. Вони займали 815 номер. Зачекайте на хвилиночку. І він вийшов з кухні. Собака скористався з відсутності хазяїна і позбирав на столі крихти, які зміг дістати язиком. За п'ять хвилин Дельбуа повернувся. Урочисто поклав на стіл розгорнуту книжку шрифтом униз, поплескав долонею по паліторці. Ось де вони, ваші Карпо і Жірар, там всередині. Читайте, ви їх знайдете. Я взяв книжку, глянув на обкладинку. Жерар Бріко. Офіційне розслідування загиблі судна Рейнбоу Воріяр. Де це ви взяли? Не хвилюйтесь. Ці матеріали вільно продаються, їх ніхто і не купує. Читайте марші. Права сторінка. Отже, з'ясувалося, що частина матеріально-технічного оснащення походила з третьої країни Австралії, і принаймні одну шлюпку передано із Канберри товариством Карар, яке імпортує рибальське спорядження. Я поклав книжку назад. Ви гадаєте, що товариство Карар належить їм? Ясна річ, комісара. Карпо Жерар, перший склад з першого імені, останній з другого Карар. Обидва ваші свідки з головного управління зовнішньої безпеки. Можете не сумніватись. Тепер уже я спорожнив свою склянку. А що ж їм компрометувати своїх у такій справі, як ця зв'язана з Росії? Вони були скомпрометовані на все життя ще до того, як генерал Бріко послався на них у своєму звіті. Їх давно вже немає в Австралії. Я ручаюсь, що вони ніколи не переступали порога артеля. Їх використали для внутрішньої потреби, певні, що ніхто не перевірятиме. Можливо, навіть що свідомо цього і не задумували. Коли постає така проблема, як отой із Жераром Бланом важливо діяти швидко. Треба негайно дати пояснення для газет і телебачення. От і вигадують усе наспіх, обіцяючи собі завтра виправити. Беруть те, що є під рукою, аби одразу відповісти. На кінець тижня збирається стільки суперечливої інформації, що ніхто вже там нічого не розуміє. Все розігрується протягом найближчих 24 годин. Якщо хочете мати чисте сумління то дайте запит у Канберру. Вам, певна річ, скажуть, що товариство Карар ліквідовано, а власники виїхали, не лишивши адреси. Дельбуа відчинив холодильник, узяв пластиковий пакет, із якого бурими цятками капала кров. Засунувши руку в пакет, він витяг кусок волової кістки, обрізаної біля суглобів, кинув її до моїх ніг під самісінький писок бандитові. Це, сподіваюся, заспокоїть його. Тільки но хтось приходить, од нього вже не відчепишся. У вас є вдома тварини? Дивлячись на жмутки шерсті, що валялись на підлозі, я подумав про Жоржету, про її непереборний потяг до чистоти. Обходимось так, немає часу з ними займатися. Собака передніми лапами затис кістку і, повернувши голову набік, гриз її лівими іклами. І що ви думаєте з приводу смерті Гіо? спитав Дальбоа. Правду кажучи, у мене ще немає чіткої думки. Певно, Гіо узнав щось важливе у зв'язку із Жераром Бланом, але я ще не довідався, що саме. Чим він займався на роботі? Я з бредливою цікавістю дивився на собаку. Хто? Блан? Ні, Гіо. Не пам'ятаю вже, як називається його професія. Він робив фотознімки у трьох вимірах, ну, голограми різних частин літака. Наскільки я зрозумів,